Baiona, miarritze, ziburu, maule, donapaleu edota ere donibane garazin. Zinemagela hainitzetan, giza eskubiden urraketak agerian emaiten dituzten filmak ikusgai dira aste osoan. Sokorri Katolikoa, Amnestia Internacional, Abepier Pierre Fundazioa, Alianz Zine eta Ter Solider elkarteak elgarretaratu dira laugarren zine festivalunen proposatzeko. Manera berezi bat, gizartea guti ezagutuak diren eskubide urraketeri interesatzeko. Germen Blezio, Amnestia Internacional erakundeko kidea. Giza eskubideen aipatzea, uh, ongi da, baina filmer esker, bada alako indar berezi bat, hori da, hein? filmen uh, indarra beraz baliatu giza eskubidak aipatzeko to giza eskubideen urraketak biztan da. Eta sede eh, hiru ditazke, hein? informatu, biztan da, publikoa informatu zenta ez dira beti, beti hain ezagunak urraketa horiek. Gero kultura zabalduz ere, biztan da, eta azkenik... Eh, ranezake eh, kontzientziak eh, argitu. Eta ere behar bada eh, jendek ekintzak gero egin izazten. Eh? Emozioa ez da aski alabainan. Eh? Hmm. Hala, engaiatu ere behar da. Erran bezala, ameka filma eta hiru labur metraia ikusgai dira, hauetari geien geienak sekulana gertu ez direnak. Germen Blezio. Hori da, salbu bat, obor du mond, hori badakit pasatu dela, eno bait, benen bestenaz, ez dira ne ere ikusten horiek, ez telebistan, ez uh, utxaiako zinegeletan. Eh? Arra doak dira, erzizte din ikusterat. Eta diakine manaldien ondotik, debatiak ere proposatuak direla, filma egile edo erakunde desberdinetako arduradunekin.